Հանուշ Հովսեփյանի հաղորդումը հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը նվիրած հերոսների մասին է։ Միշտ ներկա միշտ ներկա հաղորդաշարի ընթացքում այսօր պատմելու ենք 2020 թվականի պատերազմի կամավոր Գրիշա Ստեփանի Նարինյանի մասին։ Գրիշա Նարինյանը ծնվել է 1992 թվականի հուլիսի 2-ին Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքում։ 1997 թվականին 5 տարեկան Գրիշան ընտանիքի հետ միասին տեղափոխվեց Արցախ, Մարտունի քաղաք։ Երեք եղբայր էին։ Ինքը միջնեկն էր։ 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի անմահ հերոս Վլադիմիր Նարինյանի եղբայրը։ Բնավորությամբ ժիր էր, էությամբ հանգիստ։ Շատ ընկերասեր էր եւ ուներ ընկերական լայն շրջապատ։ Ընկերները ափսոսանքով ու ցավով են խոսում Գրիշայի մասին։ Գրիշան Արինյանը մանկապարտեզ հաճախել է Մեծամորում, իսկ 1998 թվականից սովորել է Արցախի Մարտունու Մեսրոպ Մաշտոցի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում։ Պատասխանատու եւ լավ սովորող աշակերտ էր։ Դպրոցն ավարտել է 2009 թվականին։ Ապա ընդունվել է Շուշիի Ագրարային պետական համալսարանի հողաշինություն եւ կադաստր բաժինը։ Ավարտել է նաև մագիստրատուրայի էներգետիկայի բաժինը։ Այն ավարտելուց որոշ ժամանակ հետո աշխատանքի է անցել հանրային ծառայությունում։ Ժամանակ անց նաև Մարտունու հարկային բաժնում։ Գրիշան հայրենիքի պաշտպանությունը վեր է դասել ամեն ինչից, գիտակցելով նաև իր փոքր եղբոր Վլադիմիրի զոհվելու փաստը։ Ինքն էլ եղբայրն էլ մեծացել էին Արցախյան առաջին ազատամարտից հետո, երբ ծանր տարիներ էին, չկար լույս, գազ, ջուր, հացը կտրոնով էր վաճառվում ու դեռ լիարժեք խաղաղություն չէր դիրում երկրում։ Նույն իրավիճակն էր գրեթե, ինչ հիմա բոլորս ենք վերապրում։ Այդ տարիներին ապրելն ու գոյատևելը հերոսություն էր։ Գրիշայի մայրը Նելա Նարինյանը կարողացավ հաղթահարել արկա դժվարությունները մեծացնելով երեք արուզավակներին եւ նրանց դասյարակելով որպես հայրենիքի արժանի զավակներ։ Հերոսացի մայրը Տիկիննելան երկու ворթիների ցավը սրտում հոգու ցավից կուչ եկած աչքը դրան շեմին մինչ օրը սпасելով պատմում է Գրիշայի մասին փոքր ժամանակ հագիս խելով ընկերացրեց ավարտեց ուրեց ուղղի աշխատանքաներ սախ հուսա թողեց։ Երազարները շատ-շատ էր։ Թողեց սախքի սատ երազարները ճիշտ ասեմ, զգուշմանա չոսից։ Գործ գործնելը շատ է, ահա որ 16 թվին որ գործեցի Վլադիմիրին, ապրեցի իր հույսով, դիշայի մխտարի։ Իմեր մխտարի հույսով ապրում եմ, որ մեծացնեք իր երեխեքը, շատ է դժվար։ Ամեն երեխա իրան տեղ ունի, ճիշտ է, Վլադիմիրը իր տեղ ունի, Գրիշան իր տեղ ունի, բայց Վլադիմիրը ուրզողվեց, աստ Գրիշայով ուրախանամ, են ալ Գրիշան էլ ավելի կծկծանքով ինչ թողեց, ես ինչ գիտեմ ինչ ասեմ։ Փոքր շատ հայրենասեր էին։ Եթե հայրենասեր չլիներ, այն ակ թողե կգնար էլի, չթողեց, մնաց, մնալ միջև վերջը կմնանք մեկ, մարդուն է Փոքրուց տեսնելով բազում դժվարություններ, Գրիշայի մեջ ձևավորվել էր սեր դեպի հայրենիքը։ Նաև ձևավորվել էր այն գաղափարը, որ ինքն անպայման պետք է պարտադիր ժամկետային ծառայություն անցնի հենց Արցախում։ Ուսումը կիսատ թողնելով 2011 թվականի նոեմբերի 7-ին զորակոչվեց բանակ։ Ծառայեց մեծ պատասխանատվությամբ եւ բարդքի զգացումով Ծառայության երկու տարիների ընթացքում արժանացել է շնորհակալագրերի եւ պատվոգրերի։ 2012 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Էն Զորամասի հրամանատարական կազմը շնորհակալական նամակ է ուղարկել Գրիշայի ծնողներին հայրենասեր ու ոգով հզոր զավակ դաստիարակելու համար։ Երկու անմահ հերոսների ավակ եղբայրը Մխիթար Նարինյանն այսօր էլ ապրում է հարազատ Մարտունիում։ Նա վճռական է իր որոշման մեջ։ Կրկին պատերազմ լինելու դեպքում առաջիններից մեկը կկամավորագրվի։ Մխիթարի համար դժվար է առանց երկու եղբոր։ Շատ ծանր։ Իդեպ տղաների հոր եղբայրը նույնպես զոհվել է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Նրա դուստրը Արմինե Նարինյանը հոգու կսկիծով է խոսում Մխիթարի մասին։ Իշը հարազատ ու եղբորս տղան է եւ միասին ենք մեծացել եւ իմ հարազատ եղբորից իրեն չեմ տարբերում, որովհետեւ իրոք հա-, շատ շատ շատ սրտիս մոտ եւ հարազատ է ինքը ինքը յուրահատուկ անձնավորություն էր։ Դա միայն ես չէ, որ կփաստեմ, նաև իր շրջապատի մարդիկ կփաստեն, իրեն ճանաչողները, իրեն դասախոսները, շատ չափված ծեփած էր։ Հեշտ էր իր հետը կիսվել, խորհուրդ հարցնել, գիտեք ինչ, շատ ուսյալ էր, կարդացած էր, շատ գիրքեր սիրում կարդալ, տեղեկացված էր, դրա այդ մեկտեղ շատ խիզախ էր, որ թեժտեղ կար, վտանգ կար ինքը այնտեղ էր։ Ապրիլյանին շատ էի վախենում իրենից։ Եվ անընդհատ փորձում էի ինֆորմացիա ստանալ ուր է, ինչ է։ Դժբախտաբար Ապրիլյանին էլ իր փոքրիկ եղբայրը նահատակվում։ Շատ էր սիրում Արտունին եւ իր հույսերը, երազանքները, ամեն ինչ կապում էր Արտունու հետ։ Միշտ խոսում էինք իր հետ ապագայի մասին եւ երբեք չեն մտածում, որ դուրս կամ արտոնից կամ ահասարակ Արցախի միշտ մտածում են նոր բան ստեղծի, նոր բան անի եւ նոր գործեր սկսել մարտունին եւ երազանք ունի, որ ավելի լայնացնի, մեծացնի, ավելի հաջողի իր գործի մեջ։ Վայելում է իր ընտանիքը, ուզում է որ երազում է որ ինքն էլ ընտանիք ստեղծի։ Շատ եմ ափսոսում, որ այս լույս տղաների բոլոր երազանքները, բոլոր հույսերը կապված հայրենիքի հետ, կապված իրենց ապագայի հետ, այդպես էլ չիրականացան եւ հիմա մեր բոլորի որպես իրենց հարազատների ամենամեծ հույսը եւ ամենամեծ հավատը այն է որ այն ինչի համար այս տղաները նահատակվեցին այս տղաները իրենց կյանքը տվեցին ապարդյուն չի լինի եւ ի վերջո այս մղձավանջը, որ երկու տարուց ավել է շարունակվում է, մի լավ բանով կվերջանա, կտեսակվի հաջողությամբ։ «2020 թվականի սեպտեմբերին, երբ խաղաղասեր հայի, մասնավորապես Արցախ աշխարհի դեմ սկսվեց պատերազմը, Գրիշան որոշեց մեկնել սահման եւ պաշտպանել հայոց հողը»։ Հոկտեմբերի 1-ից նա հայրենիքի պաշտպանների շարքում էր։ Թուրք հրոսակները ռմբակոծում էին նաև խաղաղ բնակչությանը։ Գրիշան դարձավ այդ անմեղ զոհերից մեկը, ով չհասցրեց բարձրանալ դիրքեր։ Գրիշան Արինյանը հավերժի ճամփորդ դարձավ հայրենի մարտունու ռմբակոծության ժամանակ։ միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում, որը նվիրված էր 44-օրյա պատերազմի մասնակից Գրիշա Ստեփանի Նարինյանին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան։ Հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթին։